Сегавате дека ни заврши со 15 глава комплетно од Евангелието по Јован. Значи, треба да отпочнеме со 16 глава и како што планирам 6-7 стика барем да отераме од оваа глава, но да се подсетиме. Времето е критично. Исус се труди да ги подготви учениците на секој можен начин со овој преку овој свој говор за кризата која што доаѓа. Истата таа вече. Исуса ќе го уопсат, му се суди тајно, ноќта, знаете го матретираат, го шиваат, го тепаат и веќе следниот ден тој ќе заврши на крст. И ако се подсетиме уште од 13-тото поглавје, Исус им кажува дека наближува времето кога тој треба да го напушти овој свет, да отиде кај Отецот. Потоа знаете она убава полука што им ја дал во горната соба, мијајќи им ги нозете, учиќи ги на понизност, учиќи ги на тоа да се љубат еден со друг, да бидат единствени, да ги почитуваат заповедите, потоа во 14 глава, познатите стикови, силни, мокни, да не се вознемира во вашето срце. Зато што ќе отидам и пак ќе се вратам. Чи време е да отидам, меѓутоа, пак ќе се вратам за да ве земам заедно со мене и да, да бидете таму кај што сум и јас. Потоа во 15 глава, она прекрасна слика на тоа што значи да, да, да имаш единство со Христа. Лозата и прачките. И Пулката дека само тоа единство може да, да не одржи. И да ги одржи нив. И сето тоа, испреплетено, ако забележавте, со најавата, ветувањето за доаѓањето на утешителот, на светиот дух. Значи, јас одам, но нема да бидам отиден за секојаш, ке дојдам по вас. Меѓутоа, во меѓувреме, Со вас ќе биде утешител Светиот Дух. Тој ќе ви даде сила да издржите. Се кавате, минатиот пас збрувавме за петте мудри и петте луди. Видовме која беше разликата меѓу нив. Ние живееме во тоа време. Ние живееме пред а, време на голема криза. И наистина овие полуки се многу значени за нас. И во вториот дел 15 тата глава, минатиот пат Јан изборуваше за една друга работа шокантна, може би, за нив, Затоа што тие очекувале едно царство на земјата, па, знаете, <clears throat> сакале секој од нив да седи најблизо до Христа, да заземе некоја видна позиција, а Исус им вели, не. Мене светот ме, ме мрази и вас светот ќе ве мрази, затоа што вие не сте од светот. Им дава сосема една нова слика. Немојте да очекувате да ги бидете почитувани, да ги бидете сакани. Не, вие не сте од овој свет и затоа светот ќе ве намрзи. И која беше причината, се цикавате? Затоа што светот не го познава Господа. Не го има запознаено Господа. И уште на тоа, што ќе додаде во 16 глава? Е, почнуваме од првиот стих. Значи, откако ги кажал сите овие работи, вели, ова ви го кажав за да не се соблазните. Значи, заборав да спомнам, заборав да спомнам, еден од вас ке ме предаде. <clears throat> значи, може да очекувате утре некој ваш ближен, брат, да ве предаде. Но сето тоа, да не ве соблазне. Некој ке се одрече и сето тоа да не ве соблазне. Светот ке ве намрази ќе зборува секакви работи против вас, во... напагајќи ме мене фактички. Поградни зборови. Но сето тоа да не ве соблазна. Запрашајте се денеска колку многу наши браки и сестри се соблазнале и, и, и тоа од што? Тоа што биле гонети, тоа што биле намразени, тоа што биле набркани, затоа што Следи еден дел на кој што Исус сгора на сето ова ќе им каже не само светот, ќе бидете намразени од своите, затоа што ќе ве гонат, ќе ви изгонуваат од синагогите, од црквите. Но меѓутоа ова ви го кажувам за да не се соблазните. <clears throat> значи ова ви го кажувам, за да не се соблазните. И вториот стих вели: ќе ве истеруваат од синагогите и ќе дојде час кога секој што ќе ви убие ќе мисли дека му служи на Бога каков фола шок бе. Ке ви стеруваат од црквите. За кого станува збор? Кој, кој може да ми истера од црква? Че ова не е светот веќе. Ова не е светот. Исус се префрла сега на верни луѓе, луѓе кои што исповедаат вера. Е, во наше време христијани, адвентисти може да кажеме, а тој вели и ги подготвува. Значи, ништо не сокрило нив, морал да им каже се, затоа што, ако не им кажал се, може ли да бидат изненадени, може ли многу лесно да бидат соблазнати, и може ли да кажат, Исус е лажен пророк, зашто го следиме, еве што не снаоѓа, Исус се им кажал, не им го сокрил дури овој дел, ќе ви изгонуваат од синагогите. Пазите, ова за нас денеска Ќе се може би не е некој проблем. Па, па што оди? Е, ме од таму, дојав тука. Меѓутоа, знаете во Христово време што значило еден евреин да го истераат од синагогата? Тоа било целосна изолација. И обштествена и секаква изолација, не можел ни работа да најде. Тоа веќе било крај за него, уништен живот. Да, означен, Жигосан. Тоа било страшно во негово време. Да се подсетиме за момент само на случајот, на случајот со слепиот во деветата глава, за која веќе зборувавме. кажат како се однесували родителите на слепиот? Еве, тој се одважил <laughs> да го исповеда Исуса Христа. А за тоа го од синагогите. И кога ги прашале неговите родители дали бил слеп, значи да, ете, да добијат малку повеќе информации за него, како да тие не знаеле, што велат тие, прашете го него, он е голем, он ќе ви каже. А зошто се до тоа кажале? Затоа што им било страв да не бидат исфрлени од синагога. Да не бидат жигосани. А иако покрај својот слеп син тие веќе биле на некој начин жигосани, но постоело уште и од тоа, да бидат целосно изолирани. И интересно е во целиот тој случај што слепиот бил истеран од синагогата затоа што прогледал. И тоа не само физички, не мислам кога велам прогледал физички. Сеќавате да зборувавме на таа тема дека сите биле слепи освен слепиот. Слепиот прогледал и физички и духовно. За жал и тој бил преценидиран од воден и тој бил воден истеран пред а, значи челниците, водачите на тогашната црква бил исфрлен, но дали и тоа е крајот на светот, ако бидете исфрлени од црквата? Како постапил Исус? Го пронашел и го примел. Па затоа и ја кажува во 10 глава, <laughs> значи онаа слика на, на, на трлото со овците. А, денеска е таква трагедија, замисли се, значи денеска воопшто не е трагедија, како што кажав, да, ете, може бидете истерани од црква, затоа што нема да биде така одбележени како евреите во нивно време. Меѓутоа, вистинска трагедија за мене да денеска имате еден куп луѓе верници, кои што им е страв да бидат истерани од црквата, па молчат, премолчуваат еден куп работи, зашто затоа што ги научиле И така сватиле во главите дека ако бидат истерени од црквата, готово е за нив, нема спасение. Крај. И не само тоа што ќе ви стеруваат со синагогите, пазите, ова е една подготовка и за самите нас. Не знаеме ние што и како ќе се случуваат настаните понатаму. Сем ние веќе сме из а, кусили едно такво нешто. И тоа Сега зборуваме за иднината, за близката иднина, верувам, за времето на криза. И не само што ќе ви старуваат од синагоги, туку ќе ви убиваат во моје име, сметајки дека му слушат на Бога, замислите си, докаде може да, доби, да отиде слепоста човечка. Ќе ве убиваат и ќе сметаат дека му служат на Бога. Па имаме пример за тоа. Савле, звани Павле, после тоа. Што правил Савле? Еве да се подсетиме на еден дел од тоа што тој најте, често пати, не често пати него секогаш кога сведочил, како сведочил Павле највеќе? Што што му било во уста? Што највеќе зборувал? Го зборувал оно искуство на патот кон Дамаск, што му се случило, она негова средба со Христа. И евете што кажува во 26 глава дела апостолски, од 9 стих ќе читаме. И аз мислев дека треба да вршам многу нешто против името на Исуса Назареец. Што и го правев во Иерусалим, откако добив овластување од правосвещениците, затворив мнозина од светите во темница, а кога ги убиваа, давав глас за тоа, гласав, за да бидат убиени. Може би лично не е убил никого, меѓутоа гласал за да бидат убиени. Се учествувал. И се тоа зашто го правиле? Сметајќи дека му служат на Бога. И многу пати ги мачев, во сите синагоги ги принудував да хулат и прекумерно разирен против нив ги гонев и по тугите градови. И тоа сето го, го правил во својата ревност. Значи, Павле не го познал Господа. Повторно причината е, таа што Исус повторно ќе ја наведе овде во 16-та глава. Значи, како тоа истерувале од синагоги, убивале, односно ќе убиваат, убивале подосно. Еден куп маченици били убиени од црквата, а црквата ги убивала сметајки дека го чист, чисти джганот, отпадот, сметајки дека на тоа на тој начин му служи на Бог. Да, еден куп маченици. Па еве го и Савле, пред да се сретне со Исуса на патот кон Дамаск. И третиот стих вели, а тоа ќе го прават, затоа што не го запознава мојот татко ниту мене. Значи не само во светот луѓето што не го познаваат Господа, туку и во самата црква. Луѓето не го познаваат Господа, односно си имаат некој свој Бог. Евреите имале некој свој Бог, иеко тврделе дека се Божи народ, Тие го раснале Господа, го раснале Исуса, го убиле. Еве, значки, во случајот на самиот Исус, веќе утрето, од овој говор, утрето Исус ќе биде убиен. А евреите сметаат дека му служат на Господа, убивајќи го него. Сетте се на зборовите на Кајав. Подобро еден од цел наред. Таа слика, таквите слики ќе се повторуваат. Се повторувале, мислам, низ историјата и повторно ќе се повторува. Затоа што не го запознава мојот татко ниту мене. А што? За, затоа што немаа прилика да го запознаат. Затоа што сакаа поинаков Бог. И си имаа поинаков Бог. А јас ви го кажав ова, за да се сетите, кога ќе дојде времето, дека ви го реков тоа. За да не бидете изненадени кога ќе се случи тоа. Исус не е испуштил ништо да не, ми, да не им каже. Дури вели, ова не ви го реков од почетокот, зашто бев со вас. Сака да каже, од почетокот не беше време да ви го кажам ова, затоа што целиот удар беше насочен кон мене. Но сега, кога јас ке отидам, ударот ке се префрли врз вас, затоа сега ви, сега ви го кажувам, да бидете подготвени, да не бидете изненадени како во Откровение 12 глава. Змевот удрил први на детето, што го раја жената, а потоа на жената, жената мора да бега во пустината, а потоа на остатокот. од незиното семе. Вред, во интерес на времето, јас ја го кажав некаде до 6-7 стик, меѓутоа јас овде ќе прекинам. Значи, ги поминавме само првите 4 стиха од Евангелието по Јован, 16 глава. Ќе продолжиме следната сабота.